draga moja i poštovana braćo. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim blagodatima koje ne možemo nabrojati. Hvala mu subhanahu wa ta'ala najviše na najvećoj blagodati. Blagodati ove upute. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala ove vjere se sve više ljudi prihvata. Međutim, ima dosta oni koji nakon izvjesnog vremena kao da se nešto s njima desi. Ili nakon izvjesnog vremena kad shvate, kad shvate da je prihvatanje ove vjere i opredjeljenje za ovaj put opasno i da nosi sa sobom određene izazove da pokušavaju da pobjegnu od tih izazova. Ima dosta oni koji hoće na svaki mogući način da pobjegnu od iskušenja. Dovijaju se na razni način. Ne bili ih omašilo i promašilo, a kad ih nešto pogodi od Allahovog kadera i sudbine, onda ne znaju da se postave u tim situacijama onako kako treba. Mnogi čak svoju davu i svoju vjeru tako objašnjavaju i žele da kažu da je ispravan put upravo onaj put kojim će se pobjeći od tih iskušenja. Pobjeći od izazova. Pobjeći od ezijeta i uznemiravanja, pobjeći od upiranja prstom, pobjeći od osporavanja, pobjeći od onih koji nam negiraju da smo na istin, pobjeći od svega onoga što čeka na ovom putu, pobjeći od trnja koje stoji na ovoj stazi. Mnogi smatraju da je traženje tog puta upravo ta mudrost i hikmet koja nam je naređena i da taj put trebamo da slijedimo. A mi znamo, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, da mi treba da slijedimo pravi put. A ne put krivudavi koji će nas voziti i voditi između tih iskušenja. Ne put krivudanja lijevo i desno da bi se zaobišle prepreke koje stoje na ovom putu koje je Allah subhanahu wa ta'ala postavio i oni koji tako objašnjavaju svoju daru i nazivaju to mudrošću i hikmetom i vrhuncem spoznaje i razboritosti mi im kažemo vi ste nehotice zapali u ono što su zapadali monafici prije vas da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od svakog nifaka ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني elatil fitneti sefatu. Ima oni od njih koji kažu daj mi izun, daj mi izun da ostanem u Medini, da ne idem sa tobom u boj, ja Rasulullah. Ima oni koji kažu daj mi izun da ostanem u Medini da sjedim, da ne idem sa tobom u boj. I nemoj me iskušavati, I zamislite, baš tad kad su rekli i ne volim me iskušavati, ela fil fitne ti sakat. Baš tad, tad su u fitnu zapali. I tad su iskušani. I to u fitru veći od one od koje su bježali. O čemu se radi? Kaže imam Ibn Ketir, rahmetullahi alaih, da se radi o Al-Jed ibn Qajsun koji je tražio od Rasula sallallahu alaihi wa sallam da izostane iz boja kad je Rasul sallallahu alaihi sallam pripremao vojsku na Rimljane. Pa mu je izgovor bio, ja ne mogu da osaborim nad tih lijepih žena rimljanskih. To mi je iskušenje, nemoj me time iskušavati. Bojim se za sebe fitne. Pa je Rasul sallallahu alaihi sallam dao mu izgovor, krenuo se od njega. Ali je upravo taj trenutak kad su pod izgovorom da se sačuvaju fitne, pod izgovorom da se sačuva fitne, još u veću fitnu zapao. Jer je bio zadovoljan da ostane iza Rasula sallallahu alaihi ve sellem i da sačuva svoj život onda kad je život Rasula sallallahu alaihi ve sellem doveden da je izložen opasnosti i tako dalje. I upravo u trenutku kad rekoše i kad reče nemoj me iskušati, tad je iskušan. I u veliko iskušenje zapao. I imi kažem, onima koji pozivaju nekakvim novim metodama, nepoznatim, kroz čitavu istoriju ovog umeta. I nekoj novoj vjeri, nepoznatoj ovom umetu do dana današnjeg, nije i ovaj umet otkrio. To je nekoj novoj vjeri, lagodnoj, vjeri rahatluka i ugodnosti. Kad nas pozivaju tome i kad se brane, mi nećemo i ne želimo da dozvolimo sebi da zapadnemo fitne, mi njima kažemo upravo ste u veliku fitnu zapali. Baš vas je sad, dok to rekao ste, u veliku fitnu zapali ste. Zašto? Zato što taj put koji ste odabrali, to je put ostavljanja dara. Jer, ako hoćeš da ne budeš uznemiravan, ostavi davu, nemoj nikog pominjati, nemoj nikog pozivati, nemoj nikome smetati u njegovom zlu, nemoj nikoga odraćati od zla, nemoj se niskim zamjeriti. A dava je važiv, دعوة يقوم عبيرة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة pozivaj ređenje pozivaj putu svoga gospodara lijepim savjetom i mudrom na najljepši način pozivaj kul hadihi sebi ed'u ila Allah reci ovo je moj put pozivam Allahu ala basiratin ana wa man ittaba'ni sa znanjem ja i oni koji me slijede وسبحان الله وما أنا من المشركين إخوالا يزويشن نكا يا الله سبحانه وتعالى نيسم يا المشركة Pa je ovo vađiv. Kakav je to put lagodnosti? To je put ostavljanja pozivanja, upozoravanja, ostavljanja podučavanja, ostavljanja prenošenja propisa vjeri, ostavljanja poziva jednostavno. To je ostavljanje vjere, to je taj put koji nam poziva, pa to je ta mudrost. I to je to bježanje od fitne. I baš kad hoće da pobjegne od fitne, munafik u fitnu zapadne. Allah subhanahu wa ta'ala nas je stvori i mi smo tu, evo nas živi, gledamo se, jedni drugima u lice i oči. Šta to znači? Evo nas, tu smo. Allahovi smo robovi. I gledajte šta nam je Allah subhanahu wa ta'ala zagarantovao. E hasibe nasu en jutraku en jakulu amenna wa hum la juftanun. Zar misli ljudi da će biti ostavljeni da ne budu iskušani kad kažu mi vjerujem. Zar misli ljudi da će biti ostavljeni zar računaju kako mogu to izračunati Allah subhanahu wa ta'ala upozorava, zar misle ljudi da će biti ostavljeni? Pa šta onda ovi pričaju? Kakav je to put na kojem nema fitne? A Allah subhanahu wa ta'ala kaže, zar misle da će biti ostavljeni? وهم لا يفتنون da ne budu iskušani ولقد فتنا الذين من قبلهم mi smo iskušali sve prije njih to je zakon prije nas bio svi su iskušani prije nas Zašto? Zašto iskušenje? Zašto fitna? Sada ja nam en Allahu ladine sadaku. Kroz tu fitnu, kroz ta iskušenja, Allah će saznati. Allah će objelodaniti one koji su sadaku, koji su iskreni. Vala ja nam en nam kadibi. I Allah će objelodaniti i znati ko su kadibi, ko su lažovi. Neće se lažov otkriti u hladovini i za kahvom i lijepim ručkom i sofrom lažovi se otkrivaju na fitnama na iskušenjima pa ovi koji nas savjetuju da idemo putem na kojem nema fitni šta su u stvari protiv sebe posvjedočili šta nam one otiče od sebe šta nam to oni kazaše neće fitne koje Allah zagarantovao, na koje će se prepoznati oni koji su iskreni. Vi nećete fitne, pa onda ste od onih koji su neiskreni, onda ste od onih koji lažu. Onda ste od onih koji lažu. Ako vjećate od fitne, onda ste od onih koji lažu. ومن الناس من يقول آمنا بالله وإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله إما ljudi koji kažu mi vjerujemo Allaha a kad bude radi Allaha na ezijet stavljen i iskušan onda učini ta, to uznemiravanje koje dolazi od ljudi učini kao Allahovu kaznu kao Allahova kazna to kod njega bude isto šta to znači bježi sad pokuša da pobjegne od ezijeta i uznemiravanja ljudi ali gdje će pobjeći gdje možeš pobjeći ti od ovog iskušenja? Allahu i kazni. Jedini mogući put onima koji nas pozivaju da se klonimo puta koji je izazovan, da se klonimo puta koji je opasan, jedina moguća opcija da pobjegnemo sa tog puta i od tih opasnosti koji nas čekaju na ovom putu, jedina moguća opcija je da pobjegnemo Allahove kazni. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين الله će sigurno znati ko su oni koji vjeruju i ko su munafici Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od svakog nifaka. Ali ljudi nisu svjesni da sa njihovih jezika izlazi nifak. Izgleda malo čitaju Kur'an. Oni žele put na koje neće dobiti ni jedne batine po leđima. Oni žele put na kojem ih niko neće mrko pogledat. Oni žele put na kojem ih niko neće hljagat. Oni žele put na kojem ih niko neće potvarat i obtuživat najružnijim govorima i najružnijim, najtežim grijesima. Oni žele put bez tegovi. Taj put ne postoji. Takav put ne postoji. Ili ćeš biti iskušan na Allahovom putu ili ćeš biti iskušan na pogrešnom putu. Na svakom putu je tegova. Ne možeš podvjeći od fitne. Jer čim djeđeš od fitne, ti si već u velikoj fitni, izložen Allahovoj kazni. Pa šta je bolje? Trpiti na ovom dunjaluku ili bježati u Allahovu kaznu? Koja je teška i vječna i niko na njoj ne može osobuditi. Volim Allah spano tjela da nas uputi učvrsti. Ovi ljudi koda nikad nisu čitali siru Rasula sallallahu alaihi sallam. Ili sebe smatraju da su oni časniji i dostojastven, dostojastveniji da je njihovo dostojanstvo skuplje od dostojanstva Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Zar nije sam doživljavu razna iskušenja na ovom putu? Oni misle da je za njih poniženje da negdje pobjegnu i da se sakriju ili da ih nekom otkom udari po leđima, ili da ih ljagaju, oni misli da je to poniženje. A zar nije Rasul sallallahu alaihi wa sallam bježao u pećinu sa onim od ovog umeta koji je najbolji u ovom umetu? Sa Ebu Bekru. I krio se u pećini od svojih neprijatelja. Sa zmijama i gušterima. U pećini. Od neprijatelja. Ali ovi danas koji su objesili kravate ne mogu kako će sa kravatom u peći? Kako? Kako će njegovi tanani, nježni prsti podnijeti da sad odjedno mora nešto teško da ponese i podnese? Zar nije Resul sallallahu alaihi sallam najbolji primjer pokazao šta? Šta sve na ovom putu mora da se podnese? I kakva iskušenja čekaju? Zar nisu čitali ništa o priješnjim umetima i narodima? A Allah subhanahu wa ta'ala nas uči da je sve one prije iskušao. Zar nikad nisu čuli za ashabu uhdud? Zar nikad nisu čuli za ljude koji su povjerovali nakon što su vidjeli znak od dječaka, znate za kralja koji je imao svog sihirba za ikajina, vraćara i tamo je negdje bio neki rahib I bio je dječak kojeg su podučavali tom vraćanju, a učio istovremeno od Rahiba, pa je na kraju pokazao pred svima Allahov ajet i dokaz, pa su svi povjerovali. Pa šta je uradio kralj? Iskupao hendek, napunio ga drvećem, zapalio vatru. I sve ih pobacu u vatru. Kogod neće da sostavi te vjere. Neki misle, nije valjda da nas je Allah s.a. i tim zadužio nije valjda da će nas toliko iskušati. Nije valjda da tolike te gobe baš treba da podnesem. Pa pogledaj šta su podnosili ljudi prije. Zar Allah subhanahu wa ta'ala nekima nije naredio da se pobiju? Ja kaum innakum zalamtum anfusakum bi ittihadikum wa ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum Pokajte se nakon što ste uzeli tele za božanstvo pokajte se i pobijte se Zalikum hajru lekum inde barikum. To vam je bolje kod vašeg gospodana i vašeg stvorita. Allah subhanahu wa ta'ala iskušava koga hoće i kako hoće. Pogledajte šta je bilo, čime su bili zaduženi i kakva su, kakva su šerijetske obaveze dolazile onima koji su bili prije nas. Zar je mnogo ovo što nam je došlo u šerijetu Muhammeda? Zar ovo nije najlakši šerijet i najbolji šerijet? Šarijat Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam sa kojim je Allah subhanahu wa ta'ala spustio svoju milost na ovaj ummet. Misli ljudi da ima neki put na kojem nema tegoba, ne ima, vallahi ne. Mi ne prizivamo te tegove. Ali ako ideš pravi pute, pa Allah ti je zagarantuo da ćeš biti iskušan. Nemoj pokušavati da pobjegneš iz svoje kože. Ti si tu, insan si, gotovo. Čim si insan, iskušan si vjerom i ustrajnosti na vjeri ili vježanjem od toga u kufr a opet na tom putu čeka Allah vas stano tjela kasna da nas Allah stano tjela od toga sačuva da nas Allah stano tjela od toga sačuva zato Allah stano tjela nas podušava da nije naše da mi tražimo lahke pute naše je da slijedimo ovaj put koji nam je propisan Nemoj tražiti lahke pute. Traži put koji ti Allah propisao. To je najlakši put. I to je najkraći put. Zato ga Allah subhanahu wa ta'ala naziva pravim putem. Pravo ide, najkraći. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم kad bi mi njima propisali pobijite se ili izađite iz svojih domova, napustite svoje zavičaje, ne bi to uradilo osim vrlo malo od njih. Volau annahum fa'alu ma ju'adune bihi lekana hajran lahum o ašedde tesbita. A kad bi uradili ono što im se savjetuje, to bi im bilo bolje i onda bi bili čvrši. Prema tome, najbolje i najmudrije i najrazboritije i najpametnije i najbolja metoda i najveća taktika je da poslušaš ono što ti se naređi od tvoga gospodara. To je najveća mudrost. Slijedi taj put, makar ti se naredilo da se ubiješ, a nije ti to naređeno. Slijedi taj put, to je najlakši put. I onda ćeš na tom putu biti češći. Pokori se, pa će te Allah učvrstiti. Volim Allah s da učvrsti mene i vas. Volim Allah s panu ذنوبه وبنسي سمت ساكري أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه أيها المؤمنون إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا دعان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Nije tajna, draga braća, da je ovaj džemat i ova skupina preživljavala velike pritiske sa svih strana pritiske od dušmana ove vjere i ovog dina koji su od naše koža i našeg jezika i od onih koji to nisu ali oni koji se sjećaju tih pritisak sjećaju ih se sa užitkom i dan danas siguran sam da osjećaju slast te borbe koju smo osjećali kad su bili ti pritisci. Ako bi mi pokušali da pobjegnemo od toga, bojim se da bi nas Allah subhanahu ta'ala upravo tad u veliku fitnu stavio. I ako se ne budemo bavili i oprobavali i iskušavali sa onima koji staju na putu ove dave, onda će nas Allah iskušati da se oprobamo jedni protiv drugih onda će nas Allah zabaviti samim nama. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas od toga srpne. Pa i to je vid Allahove kazne. Pa će nam sjećanje onda na takve fitne biti gorko. I neće nam biti slatko kao ono prvo sjećanje. Kad smo ustali protiv taguta i protiv svakog lažova i protiv svakog deđala. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas počasti da budemo od onih koji ustaju protiv oni koji stoje na Allahovom putu i odraćaju od Allahovog, od Allahovog puta. Prema tome, nije na nama ništa da mudrujemo i nikakve puteve da tražimo, puteve bez tegova i puteve bez fitni i iskušenja. Nije na nama to, na nama je da se pokorimo. Zašto? Ako se ne pokorimo, tek tad smo zapali u fitnu. Fal jahdarin ladine juhalikuna an emrihi, en tusivehum fitne. fitne neka se čuvaju oni koji prekrše njegovo naređenje da ih ne zadesi fitna. Evo Jusibah Ma'adabun Elim ili da ih ne zadesi bolna patnja. Ili da ih ne zadesi bolna patnja. Zato molim Allah Smanova Tela da nas učvrsti na ovom putu. I nisu ove optužbe koje dolaze u zadnje vrijeme ne više od muftija i resova i ne više od obavještajaca i policajaca, nego sad od onih koji su se zaodjeli u naše odjelo i koji prizivaju da su odehlo sunnata, nisu ti napadi i ta ljaga koja dolazi sa te strane, koja je u službi ovih prvih, koja služi samo ovim prvima koji su nas prije napadali, nije ta ljaga ništa drugo do još jedna fitna koja nas čeka na ovom putu. Moramo podnijeti to i moramo izdržati to. Boli kad vidimo da otpadaju. I boli nas kad vidimo da nam okreću leđa. I boli nas kad vidimo da nas ostavljaju da sjedimo. A ne treba da nas boli. Zašto da nas boli? Rasul sallallahu alaihi sallam nas je obavijestio. La te zalu ta ifetu min ummeti ala hak min sura. Uvijek će biti jedna skupina od mog ummeta na istini potpomognuta, na istini očita i vidljiva. I šta je sa tom skupinom? La ja borruhom. Tako mi Allaha neće nam naškoditi. La ja borruhom. Neće im naškoditi man hazelehom. Onaj koji ostavi na sjediru. Vala men halepehom. Niti onaj koji im se suprostavi neće nam naškoditi. I to nam ne škodi. Naprotiv, naprotiv, Allahova je mudrost da je odredio svim enbija, svi enbija su imali neprijatelj. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا Mi smo tako odredili da svaki nebi ima neprijatelja. I mi moramo na ovoj davi imati neprijatelje. I to je Allahova mudrost i blagodat. jer kad nas napadu i kad nas ljegaju onda Allah dadne da neki ustanu pa objašnjavaju na čemu smo mi pa onda brane nas pa skidaju tu hljagu sa nas i dok se to desi razjasni se istina i istina postane jasna. I na taj način ovu istinu koju nosimo i želimo ljudima da dostavimo još brže, daleko brže nego što mi možemo da zamislimo i daleko brže nego što kad bi se mi trudili da im je dostavimo, dođe do ljudi i ljudima postane jasno šta je istina. Tako mi Allaha, mnogi se nisu priključili nama i priključili ovo ideal i stali na ovaj put ne zbog čeg drugog osim zbog trljage koju su čuli u koju nisu mogli povjerovati pa kad su provjerili informacije onda su se ove dave prihvatili kad su vidjeli koliko su naši dušmani spremni da na nas lažu zato hvala Allah hvala Allahu subhanahu wa ta'ala na uput, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, molim Allahu subhanahu wa ta'ala da nas učesti na pravom putu, molim Allahu subhanahu wa ta'ala da nas srču od svake zavlade, molim Allahu subhanahu wa ta'ala da učvrsti naša srta hrabrošć, molim Allahu subhanahu wa ta'ala da nam podari razboritost u osudnim trenucima, molim Allahu subhanahu wa ta'ala da učvrsti naša koljena, da učvrsti naše korake, molim Allahu subhanahu wa ta'ala da učvrsti naše srca. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi, da nam poveća uput. Molim Allah subhanahu wa ta'ala za povećanje znanja i imana. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas spasi od džehennema i uvede u džennet. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na iskušenjima koje nam je odredio. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji nakon što budu iskušani budu u džennet uvedeni. Em hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina جاهدوا منكم ويعلم الصابرين Zar mislite ući u džennet, a da Allah ne zna ko su od vas ko se bore i ko su od vas koji sabore? Am hasibtum an tadkhulu al-jannata wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum Zar mislite ući u džennet, a da vam ne dođe ono što je bilo i zadešavalo one prije vas? Zato oni će ući u džennet nakon onoga što ih je zadesilo. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji će ući u džennet nakon iskušenja koja su ispravno podnijeli i s koji su sa blagodatima Allahovim izašli, sa uputom kroz njih prošli. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nam grehe oprosti i sramote sakri. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nam grehe oprosti i sramote sakri. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nam prijeđe preko ružnih postupaka naših. Zaista mi često ružno postupamo. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će svoju snagu trošiti protiv neprijatelja ove vjere. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će na istini jedinstveni biti, čija će srca Allah subhanahu wa ta'ala na istinu ujediniti i izbliziti i koje će Allah subhanahu wa ta'ala učiniti od onih koji se vole u Allahovo ime i koji će u Allahovom hadu na svodnjem danu biti kad ne bude drugog vlada. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učinite vode i spasi od jahnema. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od borasa na Allahovom putu, da nas kad počasti da budu naše ruke, ruke koje će uzdizati Allahovu vjeru, ruke koje će, od kojih će tegobu osjetiti svako onaj ko se suprostavi Allahovom dijelu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti i od nas pokaže one koji su iskreni, a da nas sačuva da budemo od onih koje će Allah pokazati kao lažanje. Molim Allah spano tela da nas učini od onih koji su iskreni i na ovom putu stabilni i od onih koji se neće kolebati i od onih koji će se na Allahovom putu i vecima i životima i svim svom snagom boriti. I posljedno dovoje, alhamdulillahi rabbi alamin, wa afim salam.